Germen Bleziorekin hitz egin behar dugu, Amnistia Internazionaleko kidea, telefonoaren best aldean baitu, arratsaldeon Germen. Bai, arratxaldeon, zuri Urita deneri, entzulei ere. Eta beti bezala, edo bi astetik behin eh, gurekin eh, izaten zera, hainbat gai ekartzen dizkiguzu, eta gaurkoan ere bai, ba, azteko, e, eh, nolabaiteko berri txarrak e, giza eskubiden aldetikan esaten zenidan, ez? Bai, bai bezala, eh? Eh, beritxarrak lehenik, gero onak eh, aipatzeko, hein? Eh? beritxarrak uh, hautatzen ditut zenta asko badira, behinan amnistiren prentsa agiditan eta ekintzak gauzituko dituzue uh, webunean, beti bezala amnesti irekikin puntu lehenik Libian, Bon, Libia, Iran eta Siria, haipatuko ditut bakari. Libian, bi uh, eh, grina uh, eh, ditu amnestik uh, eh, berezitin, grinak. Lehenik tortura, tortura kasuak harrigarria komendira eta uh, biziki hedatuak libian orai, eta hori amnestik salatzen du eta galdetzen bon, geldiaraztea horiek, eta lotuara beste grina bati, zenta uh, milizia militarrak eh, dira asko eh, Libian alako eh, kaos batean da, eh, lurralde hori orai, gerla ondoan, eta eh, impunitatean ari omen dira dela komilizia horiek jenden eh, eba, jender ebasten, dutena ebasten, eta eh, ola, jenden hartzen, ere preso hartzen, torturatzen, eta hori, biziki irina ala askarra eta e, sakona da amnistien zatori Libia. Hmm. bon, gero, xeetasun gehiago, kausitzen aldira, eh? amnistien uh, prentsa agirietan, benen asko eta asko dira. Bon, bereziki biztanda lehenago kadafiren uh, e, inguruan zirenak horiek, edo kadafiren alde zirenak horiek bereziki dituzte uh, torturatzen eta ara. Bon, hori libiaz. Gero, bigarrena iranen, eta hori, euh, antzien nuen, ibeinen hautezkundea dituzte iranen. Euh, Laster, hein, eh, martsoaren eh, asieran, euh, bilan, euh, bilan, hauteskundeak deputatuen hautatzeko. Eta iduriz, euh, delako amadineza den eta um, gobernamendu horrek uh, alako beldur bat badu, alere, zenta bimilata bederatzean uh, e, eh, izan ziren manifestaldi animaleak eta um, ami, amadineza den uh, hautatu uh, bon, zuten edo, hautatu, bon, etziden eh, ongi pasatu, eh, haute eh, Beraz, beldur bezala dira eta preso emiten ituzte, Euh, eta emanak jadanik asko oposizioko pertsonak eta zuzendariak bereziti eta ere bereziti kasetariak da eta blog delakoetan idazten dutenak ere zeren eta bon, beti bezala eh, da askatasuna edo opinione askatasuna eh, ez dute nahi biztanda eh, diktatore guziek ez dute maite hori. Hala, eraz hori da grina arras sakona ere eta bestalde eh, hediotze zigora. Eh, sekulan behin ogeiago eksekuzioak egiten dituzte orai eh, urte hasiera hontan. Eh, amestik errandu eh, asko eta asko be, eh, eunta iru, iru ogoita amar behin ogeiago eksekuzio izan direla eta beraz eh, hainitz eh, da hori. Eh. Hala, iranen, horre de, delako webgunean amnesti.fr eh, fr izen, izen penak emeten aldira, izen pedurak emeten aldira. Hein? Libia, hmm. Iran, eta gero Siria, Siria biztanda denek entzun duzue eto entzuten, eh, badu orai zonbait haste, eh, um, hil eta hil eta um, uh, eta ara armadak egiten dituzten uh, bon, gauza harri-garriak eh, haurren eta horiek. Eta amnesti kondatzen ditu azken abarregunetan bakarrik eh, Homs uh, eh, hilian Iruro goita, iruetan, hil izan direla, zonbait egunez eh, bakarrik. Eta entzun duzue ere kasetariak, eh? hil izan direla, behinan eh, eh, zer egiten zuten. Eh? horiek denak, hortan ere bada, bon, ez, euh, bon, ekin zabat alere, galdegiteko, ara, euh, rusiari, eta, eh, euh, eta txinari, bistanda, behinan, erusiari bereziti. kasu hortan, bon. -hmm. Euh, Bashar al-Assad ez, ez laguntzeko eta ez um, zenta rusia behak izu uh, igorri saldo uh, ditu eraino eta eman uh, armak berrizitan. Hora, mm -hmm. horiek dira, Libia, Iran, Siria, balitazke beste batzu binen, hara, uh, ezin eh, ditugu denak aipatu. Eta ekialde horbilean gelditzen gera, orengoan berri on bat eh, aipatzeko ere bai, ez? Ara, hori da, berri on bat. Eta berri on hori, bon, eh, asko hilabetez segitu dugu, amestien eta ekintzak gutu naki asko, ez dakit aipatu dutan ez jadanik, eh, ez nahi sigur, bon, eh, bat, ara, ogoita urte, eh, Michael Nabil deitua, eraz, eh, blog bat idazten zuen, biztan da Paris eh, plazan eh, zen, beste lagunekin, eta idazten zuen blog batean, eta ere, ez zuen eh, zerbitzu uh, armatua egin nahi, barkatu ez dakit zer den hor, entzuten, norbaitek behar bada deitu nahi. Mhm. beraz, Michael nabin, bakarik bere blogian uh, idatzi zuen, kritika bat eh, armadaren eh, kontra Egiptako eh, kontseilu armatua bakizu, goiko kontseilua, le Conseil Supreme des Forces Armées, eh, horrek du eh, boterea, mementuntan, eta preso eman, zuten jaz, apirilaren amarrean, eta beraz beti delako eh, opinione askatasunaren eh, kontra dira, eh, militar uh, eh, ara, horiek, eta hemen zuten preso. Goxe greba egin zuen, hilabete batzuz, eta gero azkenean, eh, askatu dute uh, berrikitan orai bukaeran eta beste bimila preso zibil uh, ere memento berean. Behinan gero, um, ateratu delarik, Amnesty Internationaleko ikerlariek Ara, eh, mintzatu dute Maiken Nabilikin, eh? eta eskertu du, amnesti ah, errandu, ara, ukanditut, ukanditut eunka gutunak mundu zabaletik Amnesti Internationalen kideek igorilik, eta eskertzen dut Amnesti Internacional eh, gutuna horiek lagundu bai, banaute eh, indar, ara, moralaren e, eta orai segituko dut eh, eh, nire eh, bon, borroka hori kontseilu militararen kontra berakora hori egiten du. Eh? Eta denerera nahi dut lagundu nauzue egun arte eta orai uh, eskertzen zaituztet. Eta biztanda, amizirentzat, etzen sekulan preso eman behar, eh? maiken nabil, eta e, beste asko, bera bezala, eta horre ere bada ekintza bat izen bedurak emeiteko e, zeren eta e, kontseilu armatu horrek e, ababi mila zibil duiatu ditu e, e militar bat zuen haintzinean, e, da e, mubaraken denboran, beinu, ogoita amarrutez, beinu, gehiago gehiago jende euh, jugatu dituzte. Elako hausitegi militar horiek. Hala, hori ezin uh, onartua da. Eh? Hala, egongo. Mhm. Oso ongi, ba, mi esker eh, gurean izateagatik beste, beste behin ere, eta hemenikan ah, bi azten artez, eren seguro ba, beste kontu interesgarri batzuk ekarriko dizkiguzula. Ela, bada inuen euh, azkenik eh, zergatik ez dituzten euh, entzulek or, entzuten hiru aur nire etxen direla memento honetan, oporretan, eman diotet irakurtzeko, liburu eder bat, la, hemen dutena, Les enfants du monde racontent Amnesty International et la défense des droits humains. Hori <laughs> hori dute eskuetan, eh bestenaz entzunen zinuten... Uh, eh, asko eh, edo irri. Orduan, horrelakoak ere bai balio dute aurrak lasaitzeko. Ara. Osongi zeuen, mi zuri eta horrengor arte. Gero arte, adio.